Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İtikat konusundan iman artar mı, eksilir mi? Bu bahse geldik. Ve fi ziyadetil iman ve noksanhi ve ademihima ihtilafun beyne ulema. Alimler arasında iman artması, eksilmesi meselesinde ihtilaf vardır. Kal İmamul Azam Ebu Hanife radıyallahu anh İmam Mazhab Ebu rahmetullahi radıyallahu diyor ki El iman la yezidü ve la yenkusu. İman artmaz, eksilmez. Kalil İmam-ı Şafii radıyallahu anh, İmam-ı Şafii radıyallahu hazreti diyor ki yezidü ve yenkusu. iman artar, eksilir. Bırak şek ki ennel imanı şüphesiz durum şu ki iman ibaretün an tasdikin ve yakinin kalbiyin. Kalbi olan tasdik ve yakinden ibarettir. İman kalpteki tasdiktir, yakini kabuldür, izandır. Dolayısıyla la yutasavvuru fihi ziyade ve noksan. Kalpteki tasdikin izanın kabulün yakinin ziyadesi noksanlığı düşünülemez. Neyse odur. İş yeri 4'tür. İş yeri 4'ün ziyadeli noksanlığı olmaz. وَالَّذ۪ي يَقْبَلُ ziyadete ve noksanı ziyadelik ve noksanlığı kabul eden şey فَهُوَ دَاخُلٌ فِي دَارَةِ zan lel yakın. O zanni bölgededir. Yakini bölgeye gelmiş değil. Zan. Zanı biliyorsunuz yüzde elli, yüzde altmış, yüzde yetmiş, yüzde seksen kadar yüzde doksana kadar çıkıyor. Yakine gelmesi için yüzde doksana geçmesi lazım. Dolayısıyla zanda kaldığı müddetçe o noksanlığı ve ziyadeliği kabul edilir. Ayet-i Mafil Bab bu konuda bu meselede netice sözümüz şudur. En itiyanel amali salihati salih amelleri işlemek yurisü cilae cilaen zalikel yakin ve safahi. Şu yakinin ve safa, e, yakinin şu yakinin cila parlaklığını ve safasını gerektirir. Yani ameller işlendikçe ibadetler yakinde bir parlaklık safilik hasıl oluyor. Ve ra evet. Betiyan amali gayrül merdiyeti razı olunmayan ameller ise, şerler ise yükettiruhu ve, yüz, ve yüzlümü diyaehu. Kalpteki yakının nurunu karartıyor, bulan, bulatıyor ve onu onun nurunu gideriyor, düşürüyor. Fezziyet ve noksanu bihasi bi itiyanil amali salihati ve zıddiha. Bu durumda e, ziyadelik ve noksanlık amellerin işlenmesi ve işlenmemesi itibariyle raciane ile cilail yakin yakinin parlaklığına döner dolayısıyla. La ilahe nefsil yakin. Yakini kendisi değil. Yakin neyse odur. Allah'tan gelen hükümlerin tamamını kabul ettim diyor. Tamamdır. Bunda bir oynama olmaz. Ancak parlaklığı, sönüklüğü meselesi var. Bunlar da amellerin tesiri vardır diyor. Elamma vecede taifetun cila cila cila ve safaen fi yakinihim bir tayfe yakininde parlaklık ve saflık bulunca galu ziyadetihi bin nispeti ile yakinin lesefihi zarikel cila ve safa. Böyle safiliği ve parlaklığı olmayan yakine göre bu yakinin daha ziyadeli olduğunu söyledi. Buna hükmetti. Yani bu parlaklıktan düşük olan diğer yakinlere göre bendeki yakın daha zayittir dedi. Ziyadeli bu şekilde söylemiş oldu. Ve kennum sanki lem yarav El yakine lezi la cilahe fihi yakinen. Yani kendinde parlaklık olmayan bir yakini sanki yakin kabul etmediler. Bel itekadu ennel yakine huvel yakinu lezi lehu cilahun fakat güne gayri. Yani yakin olan iman ancak kendinde parlaklık olan bir yakindir. Bundan gayrisi yakin, imanı yakin sayılmaz dediler. Ve kalü zâlike naksın. Bundan dolayı o parlaklık olmayan yakine naks dediler. Embellezine fîm hiddetun nazar. Ama kendilerinde keskin bakış olanlar yani maturidi İmam Azam'ın müezzini diyor. Bunlar felemma ra'av enne tilke ziyadete ve nuksane raci'an ile vasfil yakin bu ziyadelik ve noksanlığın yakın vasfına döndüğünü görünce la ilahe nefsi yakın yakın kendisi değil de yakındaki parlaklığa ve karanlığa döndüğünü görünce anlayınca lem yakulu biz ziyadeti biz ziyadeti yakın mı noksanihi biz zarur çaresiz yakında noksanlık ve ziyadelik olmadığını söylediler. Onun parlaklığında bir güzellik vardır. Ve mislü zalike ve meselü zalik bunun misali ke meseli mir'ateyni el müsaviyeteyni fissigar ve kiber büyüklüğü küçüklüğü eşit olan iki ayna düşünün diyor. El mütefaviteyni bihasebil cela ve, ve nuraniyeti. Yalnız bu iki ayna büyüklükleri aynı ama parlaklıkları farklı. Nuraniyeti farklı. Feraahuma şahsun her ikisine tek bir şahıs bakıyor. Fakale lilleti cilauha eksera e, parlaklığı fazla olan için diyor ki enna ezyedu ve ekberu minel ukra. Bu diğerinden daha büyüktür. Kelleti lesefiha hazalikel cila. Kendisinde bu derece parlaklığı olmayan aynaya göre şu parlaklığı çok olan aynayı nuru ışığı fazla olunca daha büyük görüp bu daha büyüktür diyor. Karşı şahsın akar el mer'etani başka bir şahıs bakıyor diyor ki el mer'etani iki ayna tesaviyetani. Büyüklükleri eşittir. La ziyadete la hadima. Lel ukra. Birinin diğerinin üzerine ziyadeli yoktur. La noksanı, noksanlı da yoktur. Aynıdırlar. Tefavutu innema huve fil cilai ve vel irayeti. Buradaki farklılık parlaklıkta ve göstermede, nuraniyettedir. Ellezine ellezeynihuma min sıfatil mir'at. Bunlar aynanın sıfatındandır. Aynadaki vasıfındır. Ve nazaru şahsı sani, ikinci şahsın bu bakışı sahibun isabetlidir. Ve nafizun ila hakikati şeyi bir şeyin hakikatına nüfuz edicidir. Nazar evvel evvelki nazar bakışı maksurun ale zahir zahire kalmıştır. Zahire kalmıştır. Lem yücaviz mine sıfatı ile zat. Sıfattan zata geçememiştir. Yerfallahu lezine amenu minkum ve lezine utul ilme derece. İşte hakeme. Allah Teala sizden ilim sahibi olanların bir kısmını imadip imadip ilim sahibi olanlardan bir kısmını diğerlerine göre üstün derecelere yükseltir. Yani herkesin derecesi aynı değildir. Çünkü anlayış aynı değildir. Çünkü mezhep aynı değildir. Gayet normal ashab-ı kiramın dereceleri de aynı değildir. Bu farklılık olacak. Yeter ki bu farklılık rahmet olsun. Bu rahmeti anlamak lazım. Adam çıkmış, açmış bir site. İmam Azam'ı atıp tutuyor. Neymiş? İman artar eksilir meselesinde artmaz eksilmez dediği için. Göya bunu, bu sözüyle İmam Azam birçok nası reddediyormuş. Ve kalın kafalı. İmam Azam'ın nası yok mu? Sende var da onda yok mu? O senden evvel, herkesten evvel imam. Dört mezhebin birincisi odur. O bulduğu zaman bu delilleri İmam Şafii daha dünyada yoktu. İmam Azam Efendimiz vefat ettiği zaman İmam Şafii dünyaya geldi. Ve İmam Azam'ın talebesi İmam Muhammed, Muhammed'den de ders gördü. Dolayısıyla Şafii mezhebi Hanefi mezhebin bir koludur. Ya, diğer mezhepler de böyle. Hepsi birbirine bağlıdır. Kaideleri çünkü belli yerlerde ayrılıyor ama belli yerlerde nokta, belli noktada birleşiyor. İtikatta birdiler. Yalnız böyle teferruat meselesinde ufak tefek farklılıkları var, incelikleri var. Bunlar da keskin bakışla alakalı. Yoksa her ikisine göre iman tasdiktir. Kalpten tasdiktir. İman maddeleri bellidir, aynıdır. Ama bakışta, kemalatta farklılık var. İşte İmam Rabbani gibi büyükler bu farklılığı izah ediyorlar. İbadet tahkik bu açıklamamızla ellezi ruffika hazır fakir. Bak bu fakir İmam Rabbani muvaffak edildim diyor ben. Allah'ın izniyle bana bu iş nasip oldu diyor. Bununla لِاِزْهَارِهِ açıklamaya muvaffak edildiğim şu açıklamayla indefa itirazatul muhalifin e, muhaliflerin itirazları kalkmış oldu. Ala kavli bi ademi ziyaretil iman ve noksani. İman artmaz, eksilmez diyen Hanefi fukasına, maturidi ulemasına karşı dil uzatanların reddi, itirazı kalkmış oldu. Lem yezzem kevni imani ammetil müminin masilen ve müsaviyen imanil enbiya aleyhisselam min cemil vucuh. Bu durumda bak iman atmaz, eksilmez istememizle bir ümmetten bir şahsın imanı ile peygamberin imanı aynıdır dememizde lazım gelmiyor. Neden? Çünkü bütün vecihlerden aynı değildir. Ve imanel enbiya aleyhisselam lehu celahun tamun ve nuraniyetun. Ya, peygamberlerin imanı tam parlak ve tam nuranidir. Ve semeratun ve netaicu zaideten yad'afi mudafeten ala imani ammetil müminin. Onların imanının ümmetten olan sıradan bir Müslümanın iman üzerine kat kat ziyadesiyle neticeleri ve meyveler vardır. Vellezi fihi zulümatun ve kütületun. Ala tefavut derecatim. Tabii ki o ümmetin fertlerin imanı bir takım bulanıklıklar, karanlıklarla dolu olup kendi aralarında da farklı farklı dereceleri vardır. Demek ki peygamberin imanı iman maddelerinde aynıdır. Ne iman etmişse Zaten öyle. Fein amenu bi misli amentum bihi. Sizin inandığınız gibi inanırsalar. Demek ki bir Müslümanın imanı Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabının imanı gibi olacak. İmanda aynıyız. Ama parlaklık, kuvvet hiç alakası var mı? Bizim imanımız ona benziyor mu bakımdan? Bizim bir karanlık sönmek üzere neuzubillah. Onların imanı güneşten parlak. Keza yenbâ en yekûnel muradu bi ziyadeti imani bi Bekir'in radıyallahu anh fil vezni ala imani haz ümmeti ziyadetihi itibaril celay ve nuraniyeti. İşte Ebu Hazret'in imanı terazinin kefesine konsa tüm ümmetin imanını tartar. Bu rivayette de Ebu Hazret'in imanının nuraniyeti, parlaklığı kastediliyor. Bir caiz ziyadeti ile noksan bir kamilet. Yani onun ziyadesi neymiş? Nuraniyette ve safilikte ve nuraniyette olan parlaklıkta olan bir ziyadeliktir. Kamil bir ziyadeliktir. Buna dönüyor. Bu, bu cihetten herkesten üstün. Yani onun nuru, iman nuru, bütün müminlerin iman nurunu örtüyor demek. La tera ennel enbiya aleyhissalatü vesselam. Bakmaz mısın ki peygamber aleyhisselamlar, ahmetün nas, bütün insanlar, mütesavevne fi nefsil insaniyeti. Herkes insanlıkta eşitiz. Kafa, göz, el, ayak, Vel küllü müttehidûne fi hakikat fil hakikati. Herkes hakikat cihetinden aynıdır. Ve zat zat cihetinden aynıdır. Yani bizim hakikatimiz beşer, beşer olmamız, hayvanın artık olmamız, el ayak göz kulak sahibi olmamız eşittir. Ve tefadulu fîmâ beynehum aralarındaki farklılık, üstünlük innemâ ve bi'tibâri sıfatil kamileti kamil vasıflar itibariyledir. Öyle değil mi? Vasıflar değiştikçe kemalat farkı artıyor. Takva oldukça Allah'ın has kulu oluyor. Ama insanlıkta aynıdır. Namazda aynıyız. İbadetlerde aynıyız. Hükümlerde aynıyız. Ama kalite farkı var. وَالَّذِي لَيْسَ لَهُ sıfatun kamiletun Kendinde kamil sıfat olmayan كَاَنَّهُ خَارَجٌ min nevil insan. Sanki insan nevisinden hariçte kalmış. Ve mahrumun min fedailihi insanla alakalı olan faziletlerden mahrum kalmış gibidir. Ema vücude hazet tefavuti şu farklılıkla beraber lem yetatarrak ziyadetu ve noksanı ila nefsil insaniyet. Ama insanlık denen şeyde ana hususlarda hepsi aynıdır. Noksanlı ziyadelik yok. İnsan denen şey neyse hepsi aynıdır. Kafir de o bakımda insandır. Ama onda iman olmayınca insan saymıyor. Ama görüntüde insan. Ve yasıku en yukale ender insaniyeti fi efrad insan kabiletün li ziyadeti ve noksan. Dolayısıyla insanın fertlerine baktığımız zaman o insanın fertlerine itibarla ziyadelik ve noksanlığı kabul eder diyemeyiz. Hepsi insandır. Allah subhanahu el mülüm cenab doğrusunu ilham edendir. Ezan nevhum ulema kalu inde tasdikal imaniye imani olan tasdik indel bazı bazılarına göre ve tasdikul mantıkıyı demişler. Mantıktaki tasdik kimidir? Ellezi ve şamil zanni ve yakin. Yani mantıktaki tasdikte zanda, yakinde tasdik cihetinde kabul ediliyor. Budur demişler. Ala hazret takdir buna göre yümkünüz noksan o zaman fi nefsil iman. İman kendisinde hat zatında ziyadelik ve noksan olabilir bu durumda demiş. Lakin sahih enel murade tasdiki huna el yakinu ve izanu el kalbiyudur. Ha. İtikat bahsindeki tasdikten kasıt kalbi olan izan ve yakındır. Kabul tasdiktir. El manel ammiş eşşamil zan vel vehim. Zan ve vehme şamil olan her ikisini ihtiva eden bir e, mana değildir. Kalel imamul azam Ramazan buyurmuş. Yani müminin hakkı. Ben Hakk'a gerçekten müminim. Kale İmam-ı Şafi onu buyurmuş. Yani mümin inşallah ben inşallah müminim demiş. Ve nizâ'uma fil hakkati. İkisinin çekişmesi hakikatta lafzî lafzidir. Mezhebul evvel İmam Azim mezhebi itibar zamanil hal şu hal zaman Ben şu anda müminim. Hakikaten müminim demek istiyorum. Mezhebi sani ikincilerin yani Şafi'nin mezhebi itibar meal ve akıbetil ahval e, son hale ve neticeye itibar alır. Yani sonunda Allah'ın izniyle Müslüman olarak öleceğim demek istiyor. Lakin de tehaşi min sureti <coughs> Lakin de tehaşiye min suretil istisna istisna yani inşallah müminim deme suretinden sakınmak evla ve ahvetu daha layıktır. Daha uygundur. Kemal yakfa alel musib. İnsaf olana bu gizli kalmaz. Çünkü kati meselelerde işe Allah'a havale etmek olmaz. Kesinlikle Allah-u Teala'nın istediği gibi müminim demek lazımdır. İmanda pürüz ihtimal hiçbir cihette olmaması lazım. O yüzden Maturidi mezhebinin sözü hakikaten ben müminim elhamdülillah demek lazım. Bu daha isabetlidir. Cenab-ı Hak ehl-i bize ayırmasın. Bu işi anlamayıp da imamların, din uzatanlara, dil uzatanlara Cenab-ı Hak insaf verirsin. Değilse onlara haddini bildirsin. Elhamdülillah.